Book 2 88 88 أبتزج อดีตการของกริยาช่วยสอง Trecutul cu verbe modale 2 Trecutul cu verbe modale 2 ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา Fiul meu nu a vrut să se joace cu păpușa. Fiul meu nu a vrut să se joace cu păpușa. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล Fica mea nu a vrut să joace fotbal cu mine. Fica mea nu a vrut să joace fotbal cu mine. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน Soția mea nu a vrut să joace șah cu mine. Soția mea nu a vrut să joace șah cu mine. Copiii mei nu au vrut să se plimbe. Copiii mei nu au vrut să se plimbe. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Nu au vrut să strângă în cameră. Nu au vrut să strângă în cameră. พวกเขาไม่อยากไปนอน Nu au vrut să meargă în pat. Nu au vrut să meargă în pat. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Nu a avut voie să mănânce înghețată. Nu a avut voie să mănânce înghețată. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Nu a avut voie să mănânce ciocolată. Nu a avut voie să mănânce ciocolată. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Nu a avut voie să mănânce bomboane nu a avut voie să mănânce bomboane. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Am avut voie să-mi doresc ceva. Am avut voie să-mi doresc ceva. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Am avut voie să-mi cumpăr o rochie am avut voie să-mi cumpăr o rochie. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Am avut voie să-mi iau o pralină. Am avut voie să-mi iau o pralină. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ da Ai avut voie să fumezi în avion? Ai avut voie să fumezi în avion? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Ai avut voie să bei bere în spital? Ai avut voie să bei bere în spital? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Ai avut voie să iei câinele cu tine în hotel? Ai avut voie să iei câinele cu tine în hotel? ในช่วงพักร้อน În vacanțe, copiii aveau voie să stea mult afară. În vacanțe, copiii aveau voie să stea mult afară. Aveau voie să se joace mult în curte. Aveau voie să se joace mult în curte. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Aveau voie să stea treji până târziu. Aveau voie să stea treji până târziu.